Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 19, 2006 Inordinahang obispo si Bishop Broderick Pabilio. Isa siyang miyembro ng Salesian of Don Bosco. Bago pa ang kanyang ordinasyon, na italaga na siyang Auxiliary Bishop ng Archdiocese of Manila, katuwang ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales at ni Auxiliary Bishop Bernardino Cortez. Sa kasalukuyan, si Bishop Pabilio ay aktibo sa pagbibigay tulong sa mga nangangailangan na sakop ng Archdiocese, hindi lamang dahil sa pagiging obispo, kundi dahil sa pagiging chairman ng CBCP National Secretariat for Social Action, Justice and Peace. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.